Me la parte la toque. Ella está buscando que la monte la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si son una judía que me aguante el choque. Si es el choque. Me la parte la toque. Ella está buscando que la monte la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si son una judía que me aguante el choque. Si es el choque. Me la parte la toque. Si tú quieres que te cante. Pégate violento que te toco los parlantes. pégate, pégate. y la toque. Ella está buscando que la monte la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Hizo una judía que me aguante el choque. Si es el choque la party y la toque. Ella está buscando que la monte la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Hizo una judía que me aguante el choque. Choque, choque, choque, choque. Quiere, Chocale oh. la pared, chocale la again.